svešvārdu ievārījums, raidījums reliģisku terminu skaidrojumiem. Šodienas burts ir... Burts B. Benediktīņu mūks. Mūks, kurš praktizē benediktīņu garīgumu. Tik tālu būtu skaidrs. Atkal burts B. Benediktīņu garīgums. Garīgās dzīves teoloģija, kas uzsver dieva slavēšanu, līdzsvaru starp miesīgo un garīgo, individuālo un kopīgo, institucionālo un harizmātisko. Garīgums, kas ir iekļauts Svētā Benedikta mūku kopienu regulā, ar moto Lūdzies un strādā. Liels ir arī benediktīņu ieguldījums Eiropeiskās kultūras mantojuma saglabāšanā. Mazliet no vēstures. Benediktiešu ordenis ir senākais katoļu mūku ordenis, kas dibināts 6. gadsimtā. To ir dibinājis Benedikts no Nursijas, kurš dzīvojis no 480. līdz 547. gadam un uzsācis eremīta vientuļnieka dzīvi Apenīnu kalnu klints alā pie Subjāko. Pie viņa gājuši cilvēki pēc padoma un mierinājuma, bet viņš pats devās uz nopostīto Monte Casino un tā vietā dibināja klosteri. Sarakstīja arī pirmo regulu un statūtus. Šis ordens ir būtiski ietekmējis visu kristīgo kultūru. No tā mūkiem cēlušies 20 pāvesti, arī kardināli, pīskapi. Mūki ir pārrakstījuši grāmatas, izveidojuši bibliotēkas, rakstījuši kronikas, izveidojuši pirmās skolas. Pie klūsteriem ir veidoti tirgus laukumi, kur tirgojušies ar precēm un slimnīcas. Slavenākie benediktīņu mūki ir bijuši Anselms no Kenteberijas, filozofs, skolastikas pamatlicējs. Svētā Hildegarde, Svētā Holastika un arī mūsdienu Benediktīņu mūks Ansāms Grīns, kurš ir bijis arī Latvijā un 2010. gadā viesojies Rīgā. Viņš ir sarakstījis daudzas grāmatas, tās ir pārtulkotas latviešu valodā, un varat iepazīties ar tām. Lai arī Benediktīņu mūka Anselma Grīvna grāmatas mēs varam Latvijā iepazīt, pašus Benediktīņu mūkus Latvijā mēs satikt un ieraudzīt nevaram. Gluži vienkārši šī ordeņa mūku Latvijā nav. Un tagad neliela iedziļināšanās. Benediktiņu klosterī parasti atrodas ļoti skaistas vietas, ja ir iespējams uz kalniem. Kā Monte Cassino, arī Subjāko, arī citas vietas, kā Krakovā, piemēram. Skaista vieta, kurā parāda arī skaisto pasauli, par kuru lūdzas mūki. No otras puses, tas, kas ir, kas ir svarīgi savā laikmetā, Benediktīni tika dibināti krīzes laikā, civilizācijas krīzes laikā, kad praktiski sabruka sen romiešu civilizācija un Romas impērija, tā vismaz austrumos, un uz Eiropu atnāca daudz tautu, dažādas tautas, migranti, kadreiz arī agresīvi, un praktiski civilizācija kaut kur pazuda. No vienas puses Benediktiņu klosterī kļuvā par tādu dargumu krātuvi, kur, kur saglabājies dažādas grāmatas no seniem laikiem, kuru mūki arī pārrakstīja vairāk reizes kopējā to ar rokam, tāpēc arī tāds teiciens, ka tas ir benediktiņu darbs, ļoti precīzs, bet arī kurs prasa lielu uzmanību un uh, lielu dedzību. No otras puses, tie paši benediktīņi novērtēja roku darbu. Tajā laikā cilvēki domāja, kad sabruka tā visā civilizācija, ka darbs, roku darbs tas ir dieva sots tiem, kuriem nepaveicas dzīvē, kuri palika par vergiem vai feudāliem padotiem cilvēkiem, kuri strādāja zemi. Benediktīņi strādāja dievam par godu – ne tikai lai izdzīvotu, bet arī lai būtu pazemīgiem cilvēkiem, kuri novērtē dieva dāvanas. Bet dieva dāvana tā ir ne tikai par dabiskā žēlastība, bet arī to, kas ir mums apkārt. Tāpēc viņi strādāja ļoti dedzīgi un precīzi, saglabājot to, kas ir vērtīgs no seniem laikiem, un otras puses arī attīstīja to, kas viņiem bija dots arī zemi, arī savus klosterus, kuri arī ir ļoti skaisti arhitektūra, kura iedvesmoja arī pēc tam visu arhitektūru Eiropā. Un līdz šim arī benediktiņu garīgums kādā veidā iedvesmo mūsu laikus. Tāpēc pāvests Jānis Pavils II pasludināja svēto Benediktu par Eiropas aizbildni. Benediktīņu garīgumā vēl cilvēks visu mūžu ir māceklis, viņam jāmācās. Pazemībā klausās, no klausīšanās dzimst ticība. Tātad svarīgi elementi ir paklausība, mērenība, lūkšana, darbs. Benediktīņi ir svētdarījuši darbu, jo līdz tam darbs tika uzskatīts par vergu pienākumu, bet viņi uzskata, ka padarīt darbu nozīmē arī padarīt svētāku savu dzīvi. Šis bija ieskats Benediktīņu garīgumā. Taču tas vēl nav viss. Nākamajā raidījumā tuvāk aplūkosim divus nozīmīgus benediktīņu ģimenes atzarus - cistercieši un kamedūli. Katru ar savu unikālu garīguma ceļu. Raidījumu svešvārdu ievārījums klausieties otrdien pulksten divos – kā arī atkārtojumos sestdienās, pulkstens vienos un svētdienās 17.30. Svešvārdu ievārījums Raidījums reliģisku terminu skaidrojumiem. Jēdzienu skaidrojošo vārnīcu gan vietnē katolis.lv, gan Radio Marija Viļņos veido māsas kalpones Ginta, Inese un Jēzuītu tēvs Tadeušs. Tas viss notiek viestura vizuļa stingrā uzraudzībā.